Essa vai especialmente pras novinha Aquelas que tem a tcheca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, bem lisinha Vai tomar, vai tomar Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Essa vai especialmente pras novinha. Aquelas que tem a tcheca cheirosinha. Se tiver bem raspadinha, bem lisinha. Vai tomar, vai tomar. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar linguadinha, linguadinha, linguadinha. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Linguadinha, linguadinha, linguadinha. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Essa vai especialmente pras novinha, aquelas que tem a tcheca cheirosinha. Se tiver bem raspadinha, bem lisinha. Vai tomar, vai tomar. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Essa vai especialmente pras novinha. Aquelas que tem a tcheca cheirosinha. Se tiver bem raspadinha, bem lisinha. Vai tomar, vai tomar. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Língua, língua, língua, língua, linguadinha. Vai tom, vai tom, vai tom, vai tom, vai tomar, vai tom. Vai tom, vai tom, vai tom, vai tomar. Linguadinha, linguadinha, linguadinha. Vai tom, vai tom, vai tomar linguadinha, linguadinha, linguadinha. Vai tomar, vai tomar, vai tomar.